Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klub. Pse me hallet e tua do merrem unë? Po pse unë me me qefet e tua do merrem? Janë këta janë ca njerëz Sa që e ke parasysh, s'ka kush më mban gocën. Kisha burrin vonë në punë. Po pra. I dhimbe, i dhimbe barku. O po pse duhet? Qenit. Edhe komshies. Po pra. Tani. Nëse, okay. Po pra janë ca njerëz që duan të dalin për po pra, birra, për sherrë. Ka njerëz që duan të dalin për sherrë dhe për birra, ka edhe njerëz që duan që duan të dalin, po nuk po, kanë mundësi në po. momentin. E kuptoj. Nuk i lënë uh, hallet e mëdha të shpive. Po nëse të kanë zënë hallet e mëdha. Po, ka zgjidhje. Këshilla është mbaji për vete, se nuk po kemi tonat të na lë. Thashë të kemi një zgjidhje pa. Po. Një zgjidhje. Kush jam unë? Edi Rama jam unë. Kjo është kur i takojnë këta. Edhe ai s'po. Gjithmonë që kërkojnë zgjidhje për gjëra. Imagjinoj që të jesh që të jesh njëri nga këta, të jesh këtu unë, Edi mm. Rama ose ndonjë ministër tjetër. Duhet të jetë siklet i madh. Çdo njeri që takon të kërkon një gjë, ëh? Mm. Është ajo çështja e asaj, që jemi ne që janë ato. Ëh. Mm. Pronat atje, me atë që është në gjyq prej X vitesh. E ke parasysh po. Ëh? Ëh. Ëh. Ky popull është hallemadh. Po pra. Kështu që, nëse po më që ra fjala, njeriu më i edhe dua një nuk e di nëse mund të kemi një duartrokitje për këtë, po njeriu më i informuar sot në klubin e mëngjesit është Loris Terezi. Faleminderit. Wow. Faleminderit. Ç'ka ndodhur vallë? Po, nuk e di. Um, pse është informuar për të fundit? Olta që tha që do do shkonim dje për një shfaqje, mm, pastaj thashë po. Nuk vij dot. E çrën si ka tani. Gjithë gjërat që tha Olta. Mm. Po. Ëm um, ndodh tani që që Loris s'ka ça t'bëjë se planet u prishën. Aha. Që që gjithë ajo kohë që ky do e kishte për teatr dhe birrë. Po. Si quhet? Po. Se ç'i quan bashkë ato? Të çift. Të dhe b e shënon kalendar kështu. Po. Ka disa kështu në muaj që i ka të dhe b. Po gjithsesi, ë S'ra në temën e mëgjesit meqë e informuar nga aktualiteti Ka përfunduar në, në Facebook duke parë gjithçka është skandali me vajzat e mitura mm. O, oh, të lutem O, oh, është e revoltuar Mos e shiko kështu të qeshur është e revoltuar Po Një kam patalje mm. Atëherë do dëgjojmë një këngë Se sot është e premte E do të thotë që të premteve muzikën e zgjidhni ju Kështu që në klubin e mëgjesit Ju mund të kërkoni çfarë kënge që doni të dëgjoni sot Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1498, eksploruesi portugez Vasco de Gama mbërrin në Indi. Në vitin 1506, ndërron jetë në Spanjë detari italian Kristofor Kolombi. Në vitin 1570, kartografi Abraham Ortelius propozon atlasin e parë modern. Në vitin 1830, Stilografi është patentuar nga Hyde nga Pensilvania. Në vitin 1860, Partia e Re Republikane emëroi avokatin nga shteti i Illinois, Abraham Lincoln, si kandidatin e saj për president në zgjedhje. Në vitin 1874, Levi Strauss filloi marketingun e xhinseve blu me kopsa bakri. Në vitin 1899, Jacob German nga New York City u bë shoferi i parë që u arrestua për tejkalimin e shpejtësisë, Kufiri i shpejtësisë ishte 19 kilometra në orë. Në vitin 1901, erdhi në jetë shkrimtari dhe publicisti shqiptar Ernest Koliqi. Në vitin 1902, Kuba fitoi pavarësinë nga Shtetet e Bashkuara. Tomas Estrada Palma bëhet presidenti i parë i saj. Në vitin 1916, Qyteza e vogël Codell në Kansas të Shteteve të Bashkuara goditet nga një tornado. Qyteti i njëjtë ishte goditur dhe dy herë në vitin 1917 dhe 1918 në po të njëjtën datë. Në vitin 1932, Amelia Earhart u bë gruaja e parë e cila nisi fluturimin vetëm përmes Oqeanit Atlantik. Në vitin 1978, Mavis Hutchinson, 53 vjeç, u bë gruaja e parë e cila vrapoi përreth Amerikës, Asaj iu deshën 69 ditë për të vrapuar 4829 kilometra. Në vitin 1983 u publikua për herë të parë në revistën Science nga Luc Montagnier zbulimi i virusit HIV. Në vitin 1990 Mbahen në Rumani zgjedhjet e para presidenciale dhe parlamentare post-komuniste. Në vitin 1996, kënga Until It Sleeps nga grupi Metallica doli në treg në gjithë botën duke përjashtuar Amerikën e Veriut ku doli një ditë më vonë. Në vitin 2002, pavarësia e Timorit Lindor është njohur nga Portugalia duke i dhënë fund formalisht 23 vjet të sundimit indonezian dhe 3 vjet administratës së përkohshme të OKB-së. This is Club FM 100.4. Me ç'kam marrë vesh unë Çfarë ke marrë vesh? Për sot mm -hmm. Po. Shprehja frymëzuese që Jeri ka zgjedhur Vjen nga Immanuel Kant Kant. Oh my god. Kanti. Nga Kant. Kështu që kemi hyrë në një zonë serioze, Jeri, Jeri. Mm. Dhe shprehja është kjo. Në zonë të arsyes. Mm. Shht, kujdes, se është e shkurtër dhe shumë domethënëse. Leximi mund të dëmtojë seriozisht injorancën. Mos. Bravo, bravo. Dhe të prish lumturinë. Mos lexoni o njerëz, mos lexoni. Oh, nuk ishte ky qëllimi, Olta, gjithsesi. Mos lexoni se do të dëmtojë. Do mund të dëmtohet injoranca jote. Patjetër. Okay. Dhe në mënyrë serioze. Mirë, e quajmë që po themi njoftimi mm. është bërë, mm -hmm. paralajmërimi është dhënë. Besoj se po. Kujdes, nga Emanuel Kant, zonja, zotërinj. Leximi mund të dëmtojë seriozisht injorancën. Faleminderit. Të lutem. Mirë. Ehm, ata që nuk ka kështu shkakton për shembull apo jo. Diarre me kokë. Leximi shkakton. Si u duhet vënë librave kjo, siç u vihet cigareve domethënë. Mm. Mm. Të kesh një mm. etiketë aty. Olta ka gati motin për ditën e sotme. Le të dëgjojmë se si do jetë sot e premte data 20 maj. 18 gradësh në këto momente, 20 do jetë maksimalja për sot dhe 99% janë shanset për shi. Të përshme. Dihet se kur mund të fillojë? 99. Ka dalë pak dielli sa të gënjejë pak njerëzit që mos marrin çadra atje. Domethënë sot është uh, ditë me shi. Dhe pastaj do fillojë të pikojë gjatë gjithë ditës. Oh, A je e sigurt se sot fillon shiu Olta? Sipas teje. Sipas saj duhet të kishte filluar, por oh. kjo rrezja e diellit do shkëputet direkt pas orës 8. Rrezja e diellit shkëputet pas orës 8 pra. Rrezja ka ikur me kohë. Nga teta e tutje s'ke një më rreze. Se del te një. Nuk po shikoj. Nuk po shoh rreze. Nëse është gjë që po errësohet jashtë, po, po pra. mblidhen retë. Pra do të bjerë pra, do të bjerë. Një rreze drite u shkëput. Gjithashtu po. edhe nesër parashikohen. A na thua do të Po. Si është domethënë janë reshje të dendura, të lehta. Me intensitet të lartë Altin do janë. Faleminderit. Kujdes Altin se po do të shkojmë në pas Tirana të shiu. Do kemi lajm edhe më vonë që do përmbytet Tirana. Kujdes. Kur po mos jo, mos shpërndaj jo, gjëra shkon. Jo, s'do ketë, jo panikun. Jo, s'do ketë përmbytje, mos dil kështu. Si si këto. Po kam qejf në fakt, kam qejf të të shkruaj gjëra të mëdha. Ishte ai, dilte njëri te Çani para ca vjetësh, nuk ishte ai. Mm, ai çfarë shkon. I famshëm i mund, po, shumë i famshëm. Po shkon. Me vite. Ty do të. Kush e kishte takuar atë? Se kush e kishte takuar atë? Po unë e takova unë dhe tha Amaneta. Po. Ti kishe takuar. Përhapsa më shumë panik. Nëse. Nëse, edhe okay. nesër parashikohet që të kemi një ditë me shi me 65% shans. Edhe se na kënaqe. Që kur ke filluar të bësh motin, ku as po mbaj. Ja dhamë në maj, miq të dashur, e shikoj se çfarë. Mos të sikletosni se të dielën shkon maksimalja 26 gradë, kështu që mund të shkoni. Po pas nesër, po. Ja pra sapo e tha. Pasnesër është e diel Altin. Po pra, më nesër ai është. Kështu që vetëm këto ditë shi pastaj hapet përsëri. Okej. Okay. Faleminderit Olta. E kam bërë këtë motin në një rrëmujë totale. Pse? Me vetar ciklet kupton. Më nuk kuptoj se çfarë kisha për ciklet aty. S'e kuptoj fare. Mezi u shpreha e kisha fjalën. Ah, tani po kërkon ah. ngushëllime. Tarararin. Për më tepër nga ti nuk pres. Tarararin, tarararin. Sot muzikën e zgjidhni ju në klubin e mëngjesit është 069 20 70 222 numri. Për kërkesat muzikore kanë kërkuar një këngë nga Guns N' Roses. Mhm. Që quhet This I Love. This I Love dhe është Klodi që e ka kërkuar. Do ja vëm. Do e dëgjojmë direkt tani. Është shumë e bukur kjo. Klodi, kjo është për ty? Të përshëndesim. Kjo është para shiut. Edhe për mua unë kam. Para shiut kemi një. Domethënë kjo quhet ngulje me pak. Ngulje quhet? Si këngë po. Okej. Ngulje pra. Në klubin e mëngjesit. Mirëmëngjesi Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit 7.25 minuta në këto momente Mirëmëngjesi gjithëve Mirëmëngjesi Jeri Mirëmëngjesi Blendi Altin, Olta Mirëmëngjes të gjithëve. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Mirë se keni ardhur. Në klubin e mëngjesit. O Jero, të lutem, do të japësh pak ngjyrat. Po, patjetër. Janë aty. Më duket. Sigurisht apo janë tjera ato. Ato ato janë. Ato janë? Po. Ato aty janë po. Kush m'i mori ngjyrat mua? A t'i ka marrë? Kush ka marrë ngjyrat? T'i ka marrë, t'i ka marrë. Ha. Kush m'i ka marrë? Elsa. E hedhim anagramën Altini. Do ta hedhim e kam gati. Mm. E kam të bukur. Shohim. Anagrama në klubin e mëngjesit. Ti vetë ta testojmë. Hey, për për se luajmë o Olta. Për një orë ra. Hm? Për një orë ra. Oh, e gjeta. si është kjo? Të gjeta. Mhm. Mm të gjeta. Si je? Okej, okay, unë e gjeta çfarë është. Unë jo. Pushoj eri, të lutem. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Por thua ashtu e dobson anagramën. Të gjeta. Si je. Si je. Okej. Okay. T E G E T A S I J E. Mhm. Të gjeta si je. Mm. Dakor. Kjo është anagrama. Kush e gjen i pari? Fiton. Dhe e sjell i pari në 069 20 70 222. Fiton një orë nga Prime Watch. Faleminderit. Mendoj do ta thoshe më shpesh. Mund t'ja kaloj stafetën kolegut. Dhe Altin fitues i fiton një? Një orë nga Prime Watch. Çfarë fiton ti Altin? Wow. Nëse, okay. Po lajme, lajme, ha? Lajme Lori, çfarë çfarë ka ndodhur Lori? Lori ka mm. parë gjithë lajmet me shumë kujdes, po thoshte, jam më e mirinformuar se kurrë ndonjëherë. Dhe ndihem keq. Lori praktikisht di çdo gjë. Ndihem keq për këtë. Po. Lori për shembull, nëse të pyes. Po. Ëh, mhm. uh, kujdes, nga aktualiteti. Po. E kush e gjen? Njëkohësisht me Lorin, le ta dërgojnë në 069 20 70 222, po mund ta fusim Lorin në një quiz? Po patjetër, pse jo? Mm, okej. Okay. Nëse Lori pranon. Është përgjegjësi. Lori po, pranon. Një prokuror mund ta kesh hasur këtë. Prokuror uh, me emrin Haxhi Giu është uh, dënuar për korrupsion pasiv. Pyetja është për ty Lori, sa muaj dënim ka marrë? Haxhi, a, a mund të kemi dëgjoj, a mund ta bëjmë uh, mund ta bëjmë pak uh, game show? Shumë, atë s'e dëgjojmë fare njëherë, po E para, e dyta E dyta mund të kemi një kështu, ku di unë një, një orë çiki, çiki, çiki po, a diçka e tillë? Do duhet të përgjigjem, domethënë kjo do të lidhet për Ti je, ti je në Po do lidhet për dëgjuesit, dëgjuesit bëjmë përgjigjen e tyre A, ah, okej okay. Lori, sa muaj burg Haxhi Giut i ka dhënë gjykata? Jo, s'e kisha të një timeline të. S'e kishe. Ja. Atëherë, po të jap tre opsione. Po. 72 muaj burg. 36 muaj burg. Po. Apo 28 muaj burg. Ë, përgjigjja ime është në C, 28 muaj burg. Është saktë. Bravo. Bravo Lori. Kalon në raundin e dytë. Lori Terezi, përgjigja e saktë është 28 muaj burg në raundin e dytë miq të dashur. Do shikojmë se si Lori përgjigjet një pyetje që është më e vështirë. Je gati Lori? Gati, gati, shpresoj okay. të qëlloj te këto që kanë okay. qenë përgatitur. Le të shpresojmë kështu. Le të shpresojmë kështu. Mhm. Mm Pyetja e dytë për ty Lori është kjo. Zyrtari i lartë. Po. I policisë italiane. Po. Që dëshmoi me anë të një letre se pajisja ka qenë mm. në dispozicion të policisë italiane dhe nuk është përdorur për përgjim. Quhej Si e kishte emrin? Ah, emrin nuk e fiksoj. Ja, do të dish emrin. E di që s'është më, e kanë heqë. Si e kishte emrin Lori? Ja, nuk e di. Kam zgjedhje kështu? Na me bë me cabe. Telefono shokun. Mund të po mund të telefonosh një shok. Kë të marr. Kush e di? A nuk e di? A ajo është zgjedhja jote Lori? Ah, hiqni telefonin Lori, ka të mos ka telefon me vete Lori? Jo, nuk më shkruani, më shkruani në WhatsApp më ndihmoni. Ëh. Okej. Atëherë, emri, emri duhet të jetë me p, me p, me me p, një sekondë. Pa, prit se ishte me çmendin, pa, co, pa. Paconi, paconi. Ja, ja. Ja, një sekondë prit se se di. Paconi. Atëherë, quhej Quhej Zotëria Që ka shkruajtur Massimo Panza mm -hmm. Alessandro Panza Po Apo Stefano Panza okay. Pra Panza e ke të sigurt okay. Përgjigja ime është në A Massimo Panza E pasaktë, Lori E pasaktë, Lori O je, o përjashtohesh. O je, o për, o je. S'e prisja unë di të diskuton parimin, po kështu me emra. Unë mbiemrin jua gjeta, pa i dhënë ti alternativat. Ç'kemi që? Kishte me Paconi më. Paconi herë nuk e di se nga e ke dëgjuar këtë Paconi. E po kështu janë italianët të gjithë. Ej, juve, nëse e dini se cili ishte emri i vërtetë, ai nuk quhet Massimo Panza. Ja. Ju keni dy opsione të tjera. Mm. Ose Alessandro ose Stefano, po. Mm. Shikojmë. Se është e vështirë, se tingëllojnë si njësoj, praktikisht Në pyetja e tretë dhe e fundit Je gati? Po Dramatizohet gjëja Në klubin e mëngjesit Thjesht për të trembur, Lori Kam besim tek ti Me siguri shkojmë Shkodër. Atëherë Lori. Ju e dini që deputeti Ben Blushi, edhe një tjetër të lutem. Faleminderit. Ehm, um, dje ka marrë një kërcënim, po? Po, mm. po, po. Nga Kryetari i Bashkisë Kavajë, po gjithsesi. Përveç kësaj, Blushi ka marrë edhe një ftesë Nga ky person. Ftesë Blushi? Po. Oh. Jo një mesazh kërcënues kësaj radhë. Po thashë unë isha i gëzuar, thashë se ka marrë një ftesë nga ky person. Kujdes Lori. Jepi tre opsione. Jo, jo, jo. Jo. Një sekond, e shikoj. Mirë, jepi dy. Mirë. Po mirë, një ndihmë do më japë, se nuk mund të. S'ke idenë fare. E di që ka një gjë, po tash. Are, ja ja një ndihmë për ty. Do një ndihmë tjetër. Kemi një ndihmë tjetër. Kjo është mëshme. Është përqendruar djalin ë. E hutuat fare. Lori. Nga kush ka marrë një ftesë Ben Blushi? Mund të telefonoj një mik unë? Mundesh, mundesh. Po po, mos më merr Lori. Nuk e di tash. Ta bëjmë atë dënimin me punë, po që është shumë i dhimbshëm. Do do të të falim Lori, lëmë me kaq. Atëherë nëse e dini, miq të dashur se nga kush ka marrë një ftesë. Deputeti Ben Blushi. Dërgojeni në 069 20 222. Ndërkohë anagrama për ditën e sotme është të gjeta si j. Kur mund të ishte të gjeta si j po. Ka lidhje kjo me Blushin, po s'ka. Një lidhje direkte. E para Lori, E vetmja e vetmja lidhje Lori. me me Blushin që kemi është kjo. Kështu që ne tani do të shkojmë Në muzikë miq të dashur. Ne do të këndoj One Republic Counting Stars. Okej. Okay. Faleminderit. Ju më hoqi. Sigur më hoqi, a? Wow. Pas kemi duruar.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 Ej, 7:48 minuta, kush fle akoma? Sot muzikën e zgjidhni ju në klubin e mëngjesit, mund të kërkoni Ja, për ty, jeri, shpenzoj me femra i do Pastaj vijnë lekët A, po punon, thotë, pastaj vijnë lekët Po punon për qejf, domethënë Punon, ndërton diçka Ka faza bujqësia, e merr te bujqësia E drejtë, e drejtë Mund të jetë Duhet të prodhosh pa të marrësh lekët Po duhet të mbjellësh njëherë që të korrësh një ditë tjetër Mund mos jetë kështu bujqësi në kuptimin e parë, po Ashtu funksionon Çdo gjë. E vërtet. Ashtu pra se vetëm të vjelësh fruta. Vetëm shqiptarët janë mësuar kështu që direkte që muajin e parë duhet të vinë të ardhurat. Po. Jo valla. Altini është shqiptar fundi, a? Keni vënë re ju të jetë Altini shqiptar. Në profil sidomos më duket si Po pra. I thashë në pamje njëherë s'ta mbush mendjen. Do të ketë një van, mund të ishte Altin Van Sulaj apo diçka. Ë? Ta ja foto është. Ka komplet kështu si si DJ skandinav duket. I njohur ndryshe si Konti Ose Bisha Konti me Konti Bisha A jo Bisha? S'ka pse Është i muzikës House Nuk është i muzikës pyll Bisha Po të ishe i muzikës pyll Okej. Ose natyrë Nature. Nature. Po. Natürlich. Po, ç'thonë ata? Natürlich. Mhm. Aha. Ej, ehm, të gjeta si je është anagrama për ditën e sotme. Të gjeta si je si je më. Si je më? Mirë, mirë je. E po, kam shtuar dy pyetje të tjera, në rrë. Të gjeta si je 0 6 9 20 70 2 2 2 Olta, kemi një fitues nga loja me Lorin? Po, më kanë thënë Ilir Meta Bravo, bravo, bravo. E kanë gjetur më? E kanë gjetur wow. saktë, saktë, e kanë gjetur. Mhm. Si Ilir Meta pra i ka i ka bërë ftesë për. Po Lori se paska qenë e thjeshtë, kot e humbe. Një një ftesë për bisedë Ben Blushit pra? Ja ka bërë kryetari i kuvendit. Mhm. Mm Pas uh, asaj që ka ngjarë dje aty domethënë. Sherrosje. Nëse mund ta quajmë ashtu. Po. po. Si e quajte Jeri? Sherrosje. Sherrosje. Okej. Okay. Është Besi që fiton dy bileta për në Cineplex 212 i mbaron numri. Se ka atë defektin ajo. Që ndërron i ndërron zanoret te kufja. I dëgjon ndryshe. Vërtet. She sherrosje, kur sherrosesh Mhm. Pra. Ama shyqyr që e the edhe një Blendi se isha në dyshe përsëri s'doja të thoja që se jo, jo. dëgjova se. Jo të sherrosh. A kuptova. Të sherrosesh. Po. E drejtë. Po. Ehm. Um, Kështu pra. Kjo është çfarë kemi sot? Muzikën e keni ju? Ne kemi tjerat. O jeri ke ndonjë lajm të çuditshëm ndonjë gjë nga India, ku di unë, diçka nga po, Kina. Po pikërisht nga India. Në fakt nga Kina më ka marrë malli. Diçka shumë nga nga Gobi. Ti thua nga Gobi? Po, por më vjen keq që ju zhgënjej nuk ka asnjë lajm nga Gobi. Nga Gobi. Po ti kërko një herë të lutem jeri, mos na thuaj direkt. Mos na lësh jeri. Nga India nga e do Olta. Nga Gobi. Nga po. Gobi. Ose nga Kina jeri lëre mos i dëgjo çunat se aty e kanë mendjen këta. Të bëjnë shakara. Diçka të tjera. Oj. Ej. Është gjetur një unazë që ka qëndruar e fshehur në kampin fatke, uh, famkeq të Auschwitzit mm. për mbi 70 vjet. Oh. Ju tregoj për këtë histori, është shumë e bukur. Vetëm pas pak. Në klubin e mëngjesit vetëm do të marr. Po më asnjë histori s'e tregon. Shkretëtira e Gobit, më vjen keq. Jo kë. Ema. Mund të tregoj diçka tjetër më nga Europa, por nga aty ja, jo, më vjen mm, keq. Mm, mm. Okej. Unë po, Faleminderit. Po kontrolloj edhe për Oltën, por më duhet pak kohë për lajmet nga Kina. Për çfarë? Çfarë kontrollon? Për lajmet nga Kina, kuptohet. Sa e bukur që është kjo zot o zot. Who is it? Michael Jackson, ja ku e keni mu këtu. Who is it nga Michael Jackson? Çuna te goza? Kërkesë dikujt po s'po i qepem. Nga albumi i tij Dangerous 1990. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Ora është tani 8 edhe 9 minuta Unë jam blendi këtu me jerin, me Antin Oltën dhe Lorin Mirëmëngjes Çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM në 104 Edhe në ekranin e Club TV-së Google është duke ardhur me një shpikje të re mm. Shumë interesante Dhe për çfarë bëhet fjalë? Sepse në datën 17 maj, mm. Google-i ka marrë patentën për të e, një zbulimi të ri, po e quaj, mm. që do të jetë një shtresë ngjitëse që do të veshi mm -hmm. makinat e Google-it. Një shtresë ngjitëse. Po, një shtresë ngjitëseje. Dhe çfarë shërben? Kjo shërben që në rast se makina Google. Mm. E ke parasysh Google-i ka testuar këto makina që që janë auto drive. Që drejtohen vetë, janë pa shofer. Mm. Tam. Në rast se makina godet një këmbësor. Po. Atëherë preferohet që këmbësori të ngjitet te makina, tek makina dhe jo të përplaset nga makina. Shumë. Kjo është zgjidhje. Mm, Domethënë është një është një është ka shpikje të tilla që kapin insekte, kapin miza. Mm -hmm. Mhm. Janë si ngjitëse. Po. Edhe në momentin që ulet insekti atje nuk i shqit dot më këmbët. Kjo është pak a shumë ideja. Ideja është që shumë nga lëndimet që ndodhin në aksidente ndodhin për shkak se ë uh, këmbësori përplaset nga makina, pastaj përplaset në tokë, mm -hmm. pastaj mund përplaset me makina të tjera. Tan, ose përplaset në tokë, i hipën makina sipër. Po, pikërisht. Ka një grafik këtu që tregon se si përplaset një një njeri nga makina dhe si si do të shërbejë kjo shtresë ngjitëse. Në momentin që ajo të godet, ti ngjitesh pas makinës. Dhe ata thonë uh, mjekët thonë është shumë e preferueshme që kjo të ndodhë se sa të ndodhë diçka tjetër. Ajo përplasja në tokë. Për shembull, shumë prej motoristëve mbajnë helmetën jo dhe aq për të shmangur goditjen e kokës me makinën, se sa goditjen e kokës në asfalt. Mm -hmm. Më pas. Kjo do ta evitonte atë. Momentin që ti prek këtë makinë, ngjitesh te kjo makinë. Dhe goditesh një herë, në vend se të mm. goditesh disa herë. Që do thotë që mund të shpëtosh. Do të mos mos shkojë në mm. fatalitet. Interesante. Po, disa disa mjekë nga American mm. uh, Physical Society, mm e kanë quajtur premtuese. Dhe kjo mund të aplikohet në makinat Google, por mund të aplikohet edhe mbi makina të tjera. Mm. Dhe mënyra se si ishte bërë, mm. se kjo ishte interesante, mm -hmm. është që shtresa e ngjitëses qëndron në një cipë po e quajmë të ngjashme me cipën e vezës. Do thotë që ajo nuk është aktive gjithkohë, se ndryshe do të mbushej me miza. Po. Mm -hmm. Makina nuk ngjitet çdo gjë atje. Por në qoftë se impakti goditja është mbi njëfarë force, atëherë ajo cipa thyhet dhe ngjitja që qëndron nën të vihet në funksion. Ëh. Kështu që nuk është gjithmonë Mhm. duke thithur Pa kuptohet. Gjëra Gjëra. të ndryshme. Qoftë se nuk e godet fort, Po nuk normal se s'je tërë kohën duke u përplasur në makinë. pikërisht. Kjo është ajo. Ë uh, njëri nga njerëzit e Google-it, një zonjë e cila është zëdhënëse për kompaninë tha që Google-i patenton shumë ide. Kjo u patentua në datën 17 maj, siç ju thashë. Ëh, mm -hmm. uh, disa prej tyre tha ajo me kalimin e kohës piqen dhe kthehen produkte. Disa prej tyre nuk kthehen produkte. Këto ide. Vetëm thjesht ide. Në ndonjë të ardhme. Megjithatë, ata për të qenë brenda i patentojnë, që ta kenë të tyren dhe nëse Nëse pasnesër jep frut, ta mbledhin vetë atë frut. Kështu pra Google-i. Ngjitse mbi makinë. Bravo. Që kur e godet njeriu ngjitet atje. Mhm. Super, interesante. Po, më pëlqen. Super ehm, zgjidhje. Më pëlqen. Mm. Shpresoj mos ta provojmë. Por eh, por gjithsesi. Kemi zë. Kemi zë përgjuar tani në klubin e mëngjesit. Dëgjoni pak këtë. Një sekond. Mi jepni vetëm një sekond. E kam eh, kam pothuajse gati. Ja. Unë preferoj të flas vetëm për atë që di, jo për atë që mua më merr mendja. Oh. Duket se e kapa në fund. Më duket se e kapa. Unë dyshoj nga konteksti që e di. Nga konteksti si që unë. Por uh, jetëgjatësi është... Uh, Anagrama. Anagrama për sot jetëgjatësi. Dhe mm. Silvana fiton një orë nga Prime Watches 349 i mbaron numri. 349 Silvana. Prime Watches Silvana. Të gjeta si jë, jetëgjatësi. Po. Edhe në fund. Ëh, jo, më duhet jo, të kaloj. Okej, një, po. Jetëgjatësi. Mhm. A mund ta dëgjojmë edhe një herë zërin, të lutem? Okej. Domethënë, nuk është ndonjë personazh që... Nuk është ndonjë personazh që... Ti thua që flet për ngjarjet e fundit. Po, i kanë pyetur për një... Unë mendoj që është uh, opinionist. Po, opinionist që flet për ngjarjet, për një për ngjarjet. Nuk di kam gjë pra. Mm. Kështu mendoj unë, duket se e kam gjetur. Mendoj që ishte ministri. Ha, kush jo. është, kush është? Ha, mirë, nuk na solle ndonjë lajm nga Gobi. Jo. Ju thashë nuk ka asnjë mm. lajm, edhe po, nga Kina nuk ishte ndonjë gjë jo. interesante, por nga Gobi. Nga jo, Arabia ka lajme të çuditshme. Hë një herë. Dhe janë dy uh, dy dy çifte paralelisht. Edhe Arabia ka pjesë me shkretëtirë, kështu që mund të quhet teknikisht. Një farë Gobi. Atëherë çfarë ka ndodhur? Dhe janë dy çifte në krizë, do t'i quaja unë. Oh. Madje të dy po divorcohen nga gratë e tyre, por mm. arsyeja pse po divorcohen është shumë interesante. Çifti i parë Ajo ka dyshuar që bashkëshorti kishte një uh, lidhje jashtëmartesore dhe në një moment kur bashkëshorti i saj ishte në tualet duke u larë, ajo ka gjetur pranë tryezës telefonin e tij dhe është mbyllur në dhomën e gjumit dhe ka filluar të kontrollojë telefonin. Mirë mirë. E po. bashkëshortit. Ai e ka gjetur në këtë lloj intimiteti. Madje madje thuhet Blendi që ajo po kalonte fotot e bashkëshortit se nuk kishte kohë të kontrollonte të gjitha në telefonin e saj. Dhe për këtë arsye gjykata e ka dënuar me 36000 euro. Oh, po ja jep shtetit kjo apo ja jep burrit? Ja jep burrit, burrit, burrit. Ja kërkon burrit që t'ja japë burrit. Sepse e kanë quajtur dënimi pra. i shkeljes së privatësisë të një personi tjetër. Okej. Okay. Dhe çifti tjetër që është ndarë, por ky çift, po meqë u ndala ke Arabia Saudite, po e ndaj edhe këtë lajmin tjetër. Do mbash një qëndrim lidhje me lajmin apo thjesht do na i thuash kështu? Për shembull për atë gruan që mm. u dënua, si duket ty si veprim? Tash unë nuk jam dakord që ti të kontrollosh telefonin e dikujt tjetër, qoftë edhe të bashkëshortit apo bashkëshortes. Por, por më duket pak absurde që ta dënosh dikë me 36000 euro se kontrolloi telefonin. 360 euro do të thonë. Nuk e di. Po jo më është pak aq. Po ç'pun kam me telefonin tani? Jo, po okay, fusim në burg tash. Është pak anormale. T'i presim gishtat. Po të gjithë ndoshta jo, po një dy sa për shenjë. Po mirë, unë them le të ndajmë, s'ka nevojë të marrë dënime. Olta, në në nëse ti nuk e duron dot. Ndarja është dënimi. Nëse mund të të pyes Olta. Nëse mund të bësh. Ka lidhje me cilat gishta. Më fal se po më pyet Blendi, urdhra. Do të këpusnim. Të të, të prisnim domethënë me me po. prerje më precize, jo kështu këputje me mm. se është Po pra, deri në rrëzë. Gishti i madh ashtu do po. gjake. Po, po. por por do të zgjidhje të të prisnim gishtin e madh. Po. Gishtin uh, okay. Po. Apo treguesin dhe të mesit. O këtë Është shumtuar, po. Të paktën kap një thikë, e ke bërë si kap një pirun. Nëse si kjo nuk ndodh në familjen tonë dhe nuk do ndodh. Ja, jo, jo, Kështu që un gjithmonë do të kem gishtat. A do të di ti ata se ti la. Nuk kontrollon celularin e burrit, megjithatë thua e veten të paralajmëruar. A jam shumë e sigurt. Përmes saj, ti tani e di. Kthehemi pas pak klubin e mëngjesit u vonuam. Mm. Kthehemi pas pak me më shumë në Club FM. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 8:28 minuta. Un jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Jeri atje matanë është uh, Altini. Mëngjesi. Tek vendi i vet i vjetër, Olta. Mirëmëngjesi. Mund të flasë vetë Jeri. Mëngjesi. Po. Kemi Lorin. Mëngjesi. Është regjisor dhe që unë e mbaj në dorë në këtë moment. Është një libër me novela me tregime, një përmbledhje pra. Jeri tha që hajde këtu te vendi im se dëgjohesh më mirë për lehtësi. Dëgjohesh më mirë ti je pak i ngjirur Gimi, kështu që të po. shkuara, po. Ëh, jam i zënë me gripin këtë. Kam përshtypjen që kemi mjaftueshëm zë për të folur për për librin e Ilir Azizaj. Nëse mundem të bëj një është libër që ti e bëzë. Një libër do të lexoj pak fare mbi autorin. Ka një prezantim të tij në fund të librit, megjithatë unë do lexoj një pjesë të shkurtër. Ilir Azizaj lindi në Vlorë në vitin 1970, studimet e para i ka kryer në Universitetin e Tiranës ku është diplomuar për ekonomi, më pas ka ndjekur studimet për letërsi angleze dhe amerikane në Concordia College në Minnesota, në Shtetet e Bashkuara. Në vitin 2006 mori gradën Master 2 në filozofi me punimin Uliksi, gramofoni që këndon heshtjen, Studim mbi James Joyce-in në Université Paris 8 në Francë. Autor dhe përkthyes, ai ka botuar vëllimin me poezi Syri në mur, që është botuar së fundmi edhe në një vëllim dy gjuhësh në Shtetet e Bashkuara nga CC Marimbo Press. Ilir Azizaj është përkthyes i shumë veprave letrare, veçanërisht i njohur për përkthimin e Uliksit të James Joyce-it, për cilin ka marrë dhe pendën e argjendtë nga Ministria e Kulturës. I ka ngrënë nja 10 vjet punë. Po. Të paktën në sa ndërmarrje, ndërmarrje serioze për këtë zhurmë. Duke qenë se e njoh Idlirin që nga vitet 90, domethënë dhe e di se se çfarë dashurie ka patur për për Joyce-in dhe në fakt e shikoj atë proza e tij, prozat e që nuk janë shumë të gjata, janë midis tregimeve dhe novelave, të cilët e kanë atë ndikimin e vet, mm. një, një gjuhë e shkruar, domethënë e e shkrifët e e e, e gjuhë deri në pafajësi, domethënë me një stil kështu që midis ironisë dhe pafajësisë që nuk të nuk shqetëson sepse nuk është ironi e pastër. Mm -hmm. Është një lloj ironi që anon nga pafajësia për të thënë ca gjëra. Dhe ai i thot ca gjëra. I thot domethënë dhe ne rrokëm për shembull ndaluam te piramida për shkak piramida, se po. për shkak një lidhje drejt për drejt që ka Idliri me me ë studentët e dhjetorit 90 dhe me piramidën që ishin duke ishin si dy paradokse piramida mm -hmm. që i përkiste ish diktatorit dhe ku ishte simboli i gjithë atij sistemi që po rrëzohej, dhe ndërkohë kafja mumja ish kafja mumja që u bë. Ku njerëzit kërcenin. Simbolik ku kërcenin dhe ku ku qëndronin gjatë dhe ku bëheshin debate madje sepse u kthye në qendër kulturore për për debate të lloj dhe në moment ku ai ndeshet me një dramaturg që do të rishkruajë për një personazh Dhe dhe ka një natyrshmëri, ai nuk futet fare në gjykim, ai thjesht përshkruan jep por ajo ajo domethënë ai përshkrimi i asaj kohe jep më shumë se sa gjykimi. Mm -hmm. Na i sjell ato ato e cila ndonjëherë fare fare rastisht ë vjen pastaj si heroike. Ndërkohë që ka qenë fare e thjeshtë, ka qenë pa pa atë ngjyrimin, Por më vonë, për shkak të leximeve të mëvonshme, për shkak të leximeve të atyre që s'kanë qenë dëshmitarë të kohës, për shkak se kështu e kanë shkruar dhe kështu e kanë përshkruar, ë një njeri ka fare ras, i rastishëm dhe i thjeshtë ose që nuk i ka menduar fare ato të cilat thuhen më vonë, vjen i përshkruar si një hero, domethënë, mm -hmm. dhe e bën paralelizmin pikërisht me ndërtimin e Po këtë e kemi parë që të ndodhi vazhdimisht. Edhe dhe kjo është duke ndodhur vazhdimisht. Ka një humor aty, ta sugjeroj ta lexosh te faqja 84. Po prit mos bën si si bëhet. Mënyra se si ndërtohet disidenca në distancë kështu. Jo vetëm disidenca, si se si ndërtohet. Si ndërtohet ajo piramida e heronjve. Po. Dua dua të lexoj një pjesë të vogël. A mund të lexoj një pjesë të vogël? Po. Është një është një ëm um, Atëherë ishte bërë kompromisi i madh, jo thjesht historik, por supra historik. Kishin vendosur që në skulpturat prej dylli të muzeut politik të përfshinin dhe objekte e personazhe që tregonin ecurinë tonë politike, por nga pikëpamja poetike. Dhe në këtë mënyrë artisti grek mori urdhrin të të derdhte në dyll brenda muajit para inaugurimit edhe një seri me mini protagonistë të tjerë si Moisi Golemi, Dajceni, veturën ZIM të ish ambasadës sovjetike, dy cigaret e Shefqet Peçit, Krishtin me kamzhik, Buallicën fluturonjëse, Zeusin me tiparet e Enver Hoxhës, Partizanin Meke e shumë objekte të tjera. Ndërkohë që tekniku grek paralajmëroi në fakt disa herë se kjo e mbingarkonte me dyll hapësirën brenda. I kalonte kufijtë e sigurisë teknike, Dhe rrezikonte shpërthimin. Vetë një një lloj ironie, një lloj humori me atë mm. rastin se si ndërtohen gjëra të pa të pa pakombinueshme. Dhe shqetësimi, shqetësimi i tij teknikut që është edhe grek, domethënë, që nuk nuk shqetësohet për historinë e tjetrit, nuk është fare se për ato që bën por për për masën që po kalon domethënë mm. dhe konceptin e shpërthimit. Pra, Ajo teknika e, e përshkrimeve është është e veçantë e Idlirit, domethënë duket duket te ndikimi i i Joyce-it dhe i Samuel Beckett-it, të cilët i ka përkthyer të dy domethënë. Dhe ka përkthyer po dhe, dhe prozën e shkurtër të Samuel Beckett? Po, domethënë edhe edhe dhe, ka përkthyer goxha, nga anglishtja. Dhe, po, është midis domethënë është një person që i shkolluar këtu fillimisht mm. i lidhur me me me letërsinë dhe me leximet që që në vitet 90 E, po thoj se e ka harruar dhe vetë që ka mbaruar ekonomikun fillim fillim sepse S'e mban mend. Pastaj është shkolluar. Nuk besoj se e mban mend. Po dallohen këtu pra, se mund ta dallosh në në mënyrën se si ai ë, uh, domethënë tregon që ka mbaruar studimet në Universitetin e Tiranës, u diplomua për ekonomi, dhe pastaj papritmas shkon tek uh, letërsia angleze amerikane, filozofi, merret me Uliksin, përkthen Joyce-in, Kerouac-un, Ginsberg-un e të tjerë. Unë mendoj që, që Joyce është është vula më e madhe në në në deri tani të paktën tek tek Idliri dhe dhe besoj se e ka atë ndikimin e vet, jo thjesht se pastaj ka vazhduar studimet dhe është bërë master për Po cilat janë, mm. cilat janë temat që që që trajton Idlir Azizaj? Nëse lexuesi nuk ka dëgjuar ndonjëherë për të, e thotë Po e marr, po po e lexoj, çfarë çfarë do të gjej? Cila është koha aty? Ne morëm, jo, jo, janë kohët, domethënë duke përfshirë ne morëm me piramidën ato që janë studentët e dhjetorit në 90 mm. ku përfshihen dhe historitë të cilat janë para pas para 90-s, ndërkohë që nuk nuk shmang as histori që lidhen qoftë me Gërdecin, qoftë me 21 janarin, me ato rastet, domethënë, po nuk merren drejtpërdrejt me ngjarjet politike, po me njerëz që si rastësisht janë pjesë e historisë ose ose e ndëshkimit të tyre pa pa e menduar kurrë më parë, domethënë, siç ndodh me historinë e realisht. Është kjo një tematikë që ai do ta rrokë, domethënë kjo kjo rastësia, fuqia e rastësisë, apo e, e, e Idliri nuk e shmang, nuk e shmang, ashtu ka qenë gjithkohë, domethënë është vetvetja në këtë pikë që nuk e shmang njeriun e angazhuar, nuk e shmang as shkrimtarin e angazhuar për të pasqyruar ngjarje të cilat në shoqëri kanë vënë vulë ose mm -hmm. kanë lënë një gjurmë një gjurmë uh, shenjë goxha goxha të madhe domethënë dhe mund të kenë qenë debate uh, shumë të rëndësishme për për gjithë shoqërinë dhe ai i rrok këto i rrok pa shkuar nuk nuk i intereson shumë të gjykojë ose të gjejë fajtorët mm -hmm. ai thjesht kap atë njeriun i cili është pjesë e rrjedhës domethënë dhe Mund të ndodhet rastësisht në vendin e gabuar, në kohën e gabuar ose në vendin e duhur, në kohën e duhur, siç thonë, po që janë të gjitha pjesë e rastësisë dhe që në leximet e tjera nuk janë kështu pastaj. Ato lexohen sipas një skenari që njeriu nuk i ka shkuar në mend, është ai njeriu i, i përshkruar nga Kamyja që që është raport i rastësishëm dhe që bëhet domethënë edhe edhe armik edhe edhe hero domethënë si i huaj pa pa pa e perceptuar mm. pa e perceptuar vetveten domethënë Edhe kjo është stili dhe kjo është kjo është ajo risia që që sjell Idliri, domethënë në atë prozën e vet, në një prozë e shkruar mirë, e shkruar vërtet mirë, në një shqipe domethënë që lexohet rrjedhshëm dhe që ka atë stilin e vet më më pëlqen sepse është midis asaj atij asociacioni as as ashtu as kështu edhe kështu edhe kështu që i jep mundësinë lexuesit që të ndihet pjesë. As as edhe edhe. Gjë që i jep mundësinë lexuesit të jetë në lirsh në lirshmëri kur kur lexon atë tekst. Idlir Azizaj, miq të dashur, është uh, autori për cilin po flasim përkthyes ë uh, pse jo filozof në kuptimin e studimeve që ai ka kryer dhe libri quhet Shekspiriotët. Ky që ky vëllim ë uh, për cilin po flasim mes të tjerave atje edhe edhe piramida ku unë mbaj mend pasionin e madh me të cilin fliste në momentet kur uh, për vitet që i zgjatën për kur përkthente Uliksin dhe vërtet ka qenë një punë e jashtëzakonshme dhe mm. sot kemi falë tij, domethënë Uliksin e Joyce-it, një nga kryeveprat e letërsisë botërore. Kjo është edhe krenari për uh, zotin Azizaj vetë, kam përshtypjen. Faleminderit, zoti Baçi. Kënaqësi. Agim Baçi zonja e zotërinj është uh, kritik letrar, mik i programit tonë, sot për Idlir Azizajn. Javës së tjetër për një autor të huaj në klubin e mëngjesit e njëjta orë, e njëjta ditë. Çupani, doni të dëgjoni muzikë? Okej. Okay. Tani dëgjojmë um, fundjavë të mbarë. Faleminderit ty. Fundjavë të mbarë. Fundjavë të mbarë edhe juve. Um, kjo është Stay Like This nga James Morrison. Ora është 8:38 minuta, mirëmëngjesi që të gjithëve nga Club FM. It doesn't even take one minute to tear each other down. Dëgjoni pak zërin e përgjumur që Altini ka për ju sot Duhet ta zbuloni se kujt i përket Nëse e dini, dërgoni një mesazh 069-2722 069-2722 Që do shfaqet tani menjëherë në ekran Me magjinë e quajtur Olta Unë preferoj të flas vetëm për atë që di Jo për atë që mua më merr mendja Unë nuk e kam idenë fare. Çfarë kanë thënë Olta? E kam gjet. Bravo Blendi. Arjan Vasjari. Jo. No. Artan Fuga. Jo. Edi Rama. Jo. Arben Ristani. Jo. Erion Veliaj. Jo. Saimir Tahiri. Jo bra. Ashtu. 069 20 70 222 s'e keni gjetur? Cuk cuk cuk cuk cuk. Cuk cuk cuk cuk cuk. Mmm. Ti Jeri nuk kërkove. Oh, kërkoi edhe Jeri një këngë. Jeri ka qenë e tensionuar sot me Unë që në orën 7 të mëngjesit e kërkova një këngë. Ne po me orar po, Jeri se janë ca këngë. edhe e revoltuar. Po lexonte lajmet me This is Shakira Benita and I'm broadcasting live. Fëmijët në Shkodër. Me fëmijët në Shkodër. Dhe i përshëndes ato grat në këtë këngë. Bëje dopjo. E kishe për për drejtoreshën punonjëse të Meran. për të të, të hequr trurin, jo vetëm zemërimi, po janë shumë emocione jo pozitive që mblidhen gjitha bashkë kur mm. lexon lajme të tilla. Okej. Okay. Faleminderit. Shpresoj që kënga ndihmojë pak për të të nxjerr pak nga ai uh, dufi. Faleminderit. Ah. Okej. Okay. Është pjesa më mystical tani. Ke parasysh mm. mystical, mm. me ç'zë e ngjyrë është? Po. Nice. Ëm. Um, kemi dhe kohë ta dëgjojmë deri në. Dakor, mi dakor. U gjet, u gjet zëri. U gjet zëri. Oh. U gjet zëri çuna. Kush është? Andi Bushati. E saktë. Wow. Dëgjoni. Unë preferoj të flas vetëm për atë që di, jo për atë që mua më merr mendja. E morëm vesh. Mhm. Kush e ka gjetur? Driti 091 i mbaron numri, fiton një dhuratë nga Electronic Line. E kujt do t'ia merrte mendja? Zero për qind interes për çdo blerje. Duke filluar nga ky tapeti këtu, 300 euro, që i bie 25 euro në muaj për 12 këste. Po nëse dua të blej diçka tjetër? Me 12 këste dhe ato. Koleksioni i ri në Pierre Cardin. 0% interes për çdo blerje. Tapete duke filluar nga 300 euro. 25 euro në muaj për 12 këste. Hello! Gati dhe! Mirë mëngjes Po ne kemi lindur gati more More, more More, more Lule bore A, more Po është O, siç ka qenë një këngë e bukur me këto Rudi me siguri. E koçan. Faleminderit. E kaçon. Është me mosh normal Rudi do ta di. Mm, mm, mm, e kam një pop quiz, e kam shumë interesant. Mm. Tash e kam uh, eksperimental me thënë drejtën. Mm. Që do të shohim uh, do të shohim se si se si del.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 Të lutem. Tani unë unë unë po mendoj, domethënë pop kuizi që kemi gati, mm. ka të bëjë me me vitet e disa njerëzve të njohur. Vitet e mm. lindjes, kush është më i madh se kush? Ah, okay. Etj etj. Mm. Kështu që kështu e kam bërë. Mhm. Në rregull. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Jeri. Ta. Po. Njëra nga këto të dyja. Mhm. Mm është një vit më e madhe se tjetra. Okej. Okay. Kush është një vit më e madhe se tjetra? Mhm. Mm Kim Kardashian dhe Beyoncé Knowles. Okej. Okay. Njëra është një vit më e madhe se tjetra. Mhm. Mm Kush është një vit më e madhe? Kim Kardashian apo Beyoncé Knowles? Dakor. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Alin, sa vjeç mbush këtë vit Tom Cruise? Sa vjeç mbush këtë vit Tom Cruise? Shumë e thjeshtë është. Ëh. E kam një kështu po se di domethën, do e gjej. Do të jap tre opsione. E ka përvjetorin? Okay. Do të jap tre opsione. Mm. 58. Po. 54. Po. 52. Kam përshtypjen që kam gjetur. Okej. Okay. Okay. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Olta. Po. Njëri nga këta të dy është 2 vjet më i madh se tjetri. Kush është më i riu? Apo më e reja? Mm -hmm. Miley Cyrus, Justin Bieber. Mm -hmm. Kanë 2 vjet diferencë. Okej. Okay. Kush është më i ri? Kuptova. Me 2 vjet. Miley Cyrus apo Justin Bieber? Dhe pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Lori. Po. Jennifer Lopez. Po. Ka lindur në të njëjtin vit si Jennifer Aniston apo në të njëjtin vit si Angelina Jolie. Mm. Sa e bukur si pyetje. Jennifer Lopez. Ka lindur në të njëjtin vit si Jennifer Aniston apo ka lindur në të njëjtin vit siç ka lindur dhe Angelina Jolie. Club FM, Walking Away. Craig David. Ora është 8 e 56 minuta. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kur ta dëgjoni këtë këngë në radion Club FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst. Kënga e ditës Të japim përgjigje. Të japim dumin. Mm. Gati? Gati. Atëherë Jeri kemi pyetjen e parë për ty. Mm -hmm. Në pyetjen e parë kishim thënë cila nga këto vajza është një vit më e madhe se tjetra? Mm. Kim Kardashian apo Beyoncé Knowles? Kimi. Kimi Pasi Kimi ka lindur në 1980-ën, ndërkohë Beyoncé një vit më pas. E nga e di ti? Bravo, po, e di, bravo i di. Këto i di. Je fantastik. Ti do ta dinë Kim Kardashian në shënuar në histori. Pyetja nr. 2 po. është për ty Altin. Po. Më vjen keq po. që nuk të ka rënë uh, S'ka problem, nuk Kimi, uh, ka. Megjithatë pyetja ishte, sa vjeç mbush këtë vit aktori Tom Cruise? 54 vjeç. Bravo, Altin, bravo. I datëlindjes 62 mm -hmm. Tom Cruise Mbush plot 54. 54. 54. Pyetja nr. 3 për Oltën. Po. Olta, mm -hmm. kush është 2 vjet më i vogël se tjetri? Miley Cyrus apo Justin Bieber? Justin Bieber. Wow, Sa, bravo. Ai duket, duket. Bravo. Ai nuk do rritet kurrë. 94 datëlindja. Mhm. Ndërkohë Miley është 92-shi. Mhm. Mm Pyetja e fundit është për ty Lori. Po. Lori, Jennifer Lopez ka lindur në të njëjtin vit si Jennifer Aniston apo Angelina Jolie? Ë, uh, si Jennifer Aniston. Bravo Lori. Në cilin vit Lori? Po çfarë llogarish ti? Por më vjen e kam nusen e madhe tha. Të ka bërë mirë ajo pasditja dje në shtëpi. Ne kam menduar që të do plakë. Nga që nga që ka fjetur mbrëmë dhe ah. e logjikon këtë gjë. Logjikon është. Me logjikën e Brad Pittit. Kur jam i fjetur jam shumë. Do ta lëm prap Lori sonte. Shumë mirë. Do ta lëmi prap. 097 i mbaron numri Suarezit dhe fiton një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Bravo. Super Suarez. Dhe doja që meqë kemi um, Disa gjëra duke ecur ndërkohë. Të njoftoja se kur të kemi për të dhënë uh, këngën e ditës, do japim 5 pizat nga Pomodoro. Oh, sa mm. bukur. Mm. Okej. Okay. Fantastik. Kështu. Ehm, um, kaq për tani? Kam përshtypjen se jemi okay në mm. klubin e mëngjesit. Do të kemi ehm um, do do të flasim pak për një ditë që është e mm. rëndësishme, e që quhet Food Revolution Day, mm -hmm. dita e revolucionit të ushqimit. Të ushqimit. Edhe që ka të bëjë me ushqyerjen e mirë. Ëh, sidomos me edukimin e fëmijëve. Në, mm -hmm. lidhje me këtë. Po shefin Sokol Prenga do e kemi këtu në studio mbas pak. E mban mend Sokol Prenga. Shefin nga Master. Master. Okej, okay, po. po. Mm. Sepse do të ketë uh, një takim edhe me me student sot, me me nxënës në fakt tek Sami mm. Frashëri. Po do e pyesim pak më vonë, pak më shumë.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 Unë kam përshtypjen se shef nuk është thjesht një që merr lugën apo mm -hmm. diçka të gatuar, janë një tërësi njohurish që ti duhet të kesh ose aftësish. Po. Pra një shef nuk thjesht nuk është thjesht ai që gatuan shumë mirë. Mhm. Mm pra duhet të menaxhosh njerëz e kjo është një që organizon një punë të tërë, një Një kombinat që quhet kuzhinë, mm -hmm. që shumë njerëz e shohin si një vend me ca kështu pajisje dhe ca vende që gatuhet, po është vetë brenda saj është një po. është një kombinat, domethënë nëse ti nuk di që ta çosh përpara këtë është është e kot. Pastaj për të vënë vetes tituj mund të bësh sa të duash. Po. Është vërtet. Ë atëherë le të le të flasim pak për Food Revolution Day ose ditën e revolucionit të ushqimit. Më tregoni pak ë le të bëjmë një përmbledhje shumë të shkurtër. Njerëzit tani kanë filluar ta kuptojnë se çfarë është, se nuk është viti i parë, megjithatë Për ti për të hyrë në brendësi të saj. Uh, për ta përmbledhur, ky është viti i 5 i food revolution në të gjithë botën dhe është viti i 4 për Shqipërinë. Me një vit vonesë mund të quhemi, po jemi tërësisht në të njëjtat jemi në të njëjtat hapa sepse jo vetëm që po e bëjmë sot, që është dita botërore, por kemi zhvilluar dhe dje të njëjtin aktivitet në një shkollë nëntëvjeçare, mm -hmm. sot do jemi në një shkollë të mesme, pra në një gjimnaz, te gjimnazi Sami Frashëri. Ë uh, jemi një grup njerëzish që po punojmë, ne jemi vetëm tre sot këtu, po të tjerët kanë shkuar në shkollë dhe po bëjnë gati gjërat. Mm -hmm. uh, kemi shef Sokolin me vete sot, edhe unë dhe Jona jemi vullnetare, uh, që kemi organizuar gjithë punën, kemi jemi marrë me nxënësit dhe jemi marrë dhe me studentët e Sami Frashërit dhe presim që sot uh, ata të vijnë me projektet e tyre dhe me konceptin e tyre për t'u ushqyer më shëndetshëm. Mm -hmm. Çfarë do ndodhi? Ë uh, Jona para se të shkojmë tek shefi. Ë uh, dua të pyes, çfarë do ndodhi sot tek Sami Frashëri? Si çfarë është organizimi? Si përkthehet? Ë uh, sot përveç se studentët kanë përgatitur gjëra që Orana është më e përfshirë se ka punuar bashkë me me nxënësit. Ë mm -hmm. uh, ne do bëjmë dhe një si tip demonstrimi se si të ushqehemi shëndetshëm. Për shembull do bëjmë ca smoothie që Një emër shqip e kemi pak të vështirë ta gjejmë. E kuptoj, këto frutat e shtrydhura. Po. Mhm. Do bëjmë dhe sallata të ndryshme, më shumë për t'i treguar nxënësve që ajo Molto ose Bake Rolls-i që janë shumë të mhm. afërta dhe mhm. kushtojnë ndoshta 500 lekë, mund të jenë ne i zëvendësojmë shumë kollaj në shtëpi me me gjëra shumë të mira. Me gjëra shumë më të mira për ty. Pra ka të bëjë edhe me të ngrënit shëndetshëm mbi të gjitha. Ajo është baza. Ëh. Mhm. Domethënë në, në food revolution baza është ajo të ushqyer shëndetshëm. Pra jo jo më kot në në gjithë këto takimet gjejmë zëvendësues të ndryshëm. Zëvendësues jo jo vetëm të patatinave apo të produkteve të tjera të paketuara, po edhe edhe, edhe të një ushqimi sa më të thjeshtë, mm -hmm. zëvendësues të sepse mundohemi të eliminojmë sa më shumë uh, sheqernat e tepërt. E qartë. E tepërt. Që janë në brumrat ose në sheqerin, në sheqerin sheqer, po. Ë uh, jo, një, kur përmend fjalën të tepërt nuk duhet përmend atë që t'i eliminojmë patjetër sepse gjithçka duhet. Po. po sasia e duhur na na e bën ushqimin të shëndetshëm. Mm -hmm. Aq më mhm. tepër ne reklamojmë shumë edhe uh, ushqimin stinor si një nga bazat nëse ne kthehemi 20 ca vite mbrapa, edhe pse pak po ushqeheshim në mënyrë stinore. Çfarë kishte stina, vetëm atë mund të haje. Kishte stina dhe ishte një nga ushqimet më të mira që mm. neve mund mund të kemi provu. Edhe pse ishte i rrallë ose nuk kishte llojshmëri, prap ush, ushqeheshim në mënyrë stinore. Pra kjo ajo çfarë kam përshtypjen unë, kjo do të thotë që mendohet se ka një lidhje midis trupit, po themi edhe ciklit planetit, domethënë që trupi ka nevojë për ato që që planeti ofron në këtë periudhë të vitit, po. Dhe përveç mhm. asaj, nëse ne ndjekim këtë ciklin stinor, nuk është vetëm thjesht se ne i shërbejmë trupit, ne i shërbejmë komplet zinxhirit që që që kemi të prodhimit ushqimit. Në ç'kuptim. Sepse ça ndodh, nëse ne rrisim kërkesën për të ngrënë portokalle gjatë një kohë, gjatë një stine që nuk është portokalli. Atëherë mhm. siç na ose kërkojmë domate ose kërkojmë kastravecin dhe lindin këto që neve kemi sot, domethënë ca prodhime jashtë stine me lloj lloj hormonesh me lloj lloj do mm. për të rrit prodhim për të plotësuar kërkesën domethënë procesi i për të plotësuar mm. kërkesën që ka ky treg që është jashtë çdo lloj domethënë është ajo që e du dhe e du po, tani e kuptoj po, është pak fëminore domethënë është fëminore një fëmijë që kërkon çokoladë në orën 9 Plus nuk është vetëm kjo që neve flasim me me këta me këta le le t'i quajmë fëmijët sepse ne pikërisht kemi zgjedh shkollat, sepse aty nisin hapat e parë. Mm -hmm. Kopshet shkollat nisin hapat e parë të edukimit. Ne nuk i kemi përjashtuar prindrit, por mm -hmm. ne shumë kemi ftuar edhe prindrit, sepse ti nuk mund të edukosh vetëm fëmijët. Ata një pjesë të ditës e kalojnë në shtëpi, domethënë ushqehen në shtëpi. Ëh, mm -hmm. duke fol për këtë ushqim, flasim edhe për mënyrën se si duhet ta ruajmë zinxhirin ekologjik, domethënë një edhe zinxhirin ushqimor nëpër botë. Duke ditë që sot ka një ë një të tretën, një një një e treta e ushqimit në botë hidhet. Hidhet poshtë. Shkon dëm. Po, domethënë mbetet në teprica, në teprica po. Mendo që një e treta hidhet, nëse nuk do hidhej, ajo pjesë e botës që vuan. Është uritur, nuk do të ishte uritur. Kishte. Po. Domethënë do të rishpërndahet pak më mirë ushqimi, ëh, po. konsumimi se. Dhe përveç kësaj, te kjo pjesë e botës që e ka këtë ushqim, që e hedh, 1.3 miliard janë obez. Mhm. Mm pra ka dhe ca disbalanca. Ca disnivele. Po. Shumë të vërtet, çuditshme domethënë. Ka edhe një gjë tjetër që që ju me siguri e, e njihni shumë mirë si temë, por që është diçka për tu për tu komunikuar këtu. E, e pari dua të të pyes, që do të thotë se ëm um, të hash ë uh, domethënë sepse ka qenë ideja në Shqipëri që kush hante mirë ishte i shëndosh. E kush kishte të hante ishte i dobët. Ndërkohë që kjo nuk është thjesht nuk është kështu sepse mund mund të hash dëmshëm për trupin të hash lir, po themi, Ose ose ushqimet që që han njerëzit më të varfër janë përgjithsisht më pak cilësore dhe shkaktojnë obezitet. Për shkak se u mungojnë këto uh, Shiko, un kam një, do nëse i hym teorisë së obezitetit nëpër botë, është çik sepse është edhe një çik teori le ta quajmë nganjëherë komploti kjo mm -hmm. puna e obezitetit, sepse është manipuluar i gjithë i gjithë i gjithë sistemi ushqimor, është çuar drejt të, të ëmblës. Për shkak se nëpërmjet të ëmblës manipulohet truri dhe ti është vërtetuar nga shkencëtarë që e ëmbla ka të njëjtin efekt me drogën. Mm -hmm. Pra ti sa sa më shumë e konsumon, aq më shumë trupi e kërkon. Po. Është varësi. Dhe është varësi. E ëmbla dhe nëse shohim prandaj ne themi që nuk duhet të hamë market. Sepse Nëse ti shkon dhe ushqehesh market, je je je i manipuluar automatikisht, mm -hmm. sepse merr një prodhim që e ka bërë dikush tjetër. Sa nëse ti ka konservantët ushqe, brenda aditivet të gjitha. Ka uh, sasira të ndryshme sheqeri. Sot ka rreth 30, blendi rreth 30 ose 40 emra të ndryshëm nëpër botë për të fshehur sheqerin. Mos thënë sheqer. Po. Po janë të gjitha të ëmbla. Në qartë. Nuk do të thonë është një është një manipulim total i çdo produkti që blihet i mm -hmm. Që do të thotë që produktet e para përgatitura janë po. janë më të rrezikshme, domethënë, aty ku ku fshihen gjërat. Nëse ti s'i lexon dot mos i ha. Kam përshtypjen unë. Domethënë ca, ca nga këto nga këto emrat janë janë tërësisht të çuditshëm. Janë tërësisht të çuditshëm. Për ta mbështetur shef Kolin, në 3 javë që po ndjek gjithë klasat e Sami Frashërit për t'u përgatitur për këtë projekt, Ju kam dhënë vazhdimisht ide, kam dashur në fakt të nxis idetë e tyre, duke mm -hmm. ju thënë çfarë mund të bëjnë. Dhe ata që kanë klasa kimi ose kanë kimi të avancuar, ju kam sugjeruar që të kërkojnë të gjithë këto emra shkencorë që gjejnë nëpër etiketa dhe t'i paraqesin me postera. Pra kush e ka pasion kimin ose janë nxënës të shkëlqyer në kimi dhe në biologji, edhe ju kam thënë që është shumë e lehtë për ju t'i kërkoni, jo vetëm sepse i njihni se po i studioni në kimi organike, po dhe mund t'i gjeni në etiketat e produkteve që ju konsumoni çdo ditë. E qartë. Dhe kjo është mendoj një nga rastet e para, kjo është food, food revolution i parë që ne po bëjmë në një gjimnaz, pra janë një grupmoshë pak më e rritur. Ne kemi punuar gjithmonë me nëntëvjeçarët mm -hmm. dhe me fëmijë të vegjël që janë gjithkohës të të gatshëm të të përziejnë çdo gjë dhe janë të etur për të mësuar. Uh, Kurse këta kuptojnë më shumë. Janë të stimuluar, janë të mm. stimuluar këtë vit që të bëhen pjesë. Mm. Domethënë ne kemi dashur t'i bëjmë pjesë dhe ata duke kërkuar, duke bërë dhe këtë punën kërkimore të mësojnë dhe të arrijnë vetë në një produkt final që është e drejta për t'u ushqyer mm. shëndetshëm. Ka edhe një gjë tjetër që që me cilën jam kurioze dhe dua të pyes. Ë, uh, unë vë re, për shembull, që ende në Shqipëri shumë të rinj hanë keq. Ë, uh, domethënë byreku me gjizë, Uh, për ti këto sanduiçet, edhe nuk po them se një sanduiç apo një byrek në vetvete nuk është se ushqim i keq, po kur kjo bëhet menuja e çdo dite, domethënë ti ha ca gjëra të thata atje, apo ca gjëra të bëra shumë shpejt, bam bam bam, edhe ajo moshë kur je 15, 16, 17, trupi nuk reagon aq shumë. Ti nuk e shikon ato që po i bën vetes se Se domethënë shumë prej tyre sepse është energjia e moshës. Energjia e moshës, por dhe, por dhe metabolizmi në moshë të re është në shkallë më të lartë. Pikërisht. Duke qenë metabolizmi në shkallë. Sa do të më shëndosh mua, do unë ha byrek për ditë, jam shumë mirë. Ja, po. Metabolizmi është në shkallë më të lartë në një moshë të re. Sa më shumë kalojnë vite, aq më shumë metabolizmi bie. Prandaj dhe kur vjen një një farë moshe, njerëzit që duan ta themi të humbin 2-3 kile, do t'i duhet shumë më tepër se sa para 10 vitesh, do të thënë përpara që që mund t'i humbnin kollaj. Por uh, un nuk e kam vetëm tek un nuk nuk nuk, nuk do marr thjesht byrekun apo sanduiçin sepse çdokush mund t'i hajë. Është problemi që uh, mungon kultura e e, e një ushqimi ditor. Ëh. Mm -hmm. Domethënë një ushqim, thjesht ti duhet të dish, nuk nuk nuk ka rëndësi se për mos ta ndërlikuar shumë, mm. domethënë për të ditë, jo po mineralet kështu, jo po kjo lloj vitamine, e kanë bërë shumë thjesht duke nxjerr skema të tilla si për shembull pjata ditore dhe ndarë në tresh ose në katër. Sa pra, fruta, pra, sa perime, sa një tjetër. Qartë, qartë. Pra, gjëra të tilla. Nëse kemi këtë, e kemi këtë? Po e bëjmë. Është është po piramida, ka qenë piramida në Amerikë tani është pjata. Jo, piramida është në Shqipëri, ka të po. paktën 5 vjet që nga Ministria e shëndetësisë është bë. Se çfarë konsumi duhet të kemi, sa drithra, sa fruta, sa mishra. Unë jam që kjo lloj piramide mos dali tek moshat kjo të fillojnë në shkollë, po. të fillojnë në shkollë, mundësisht të fillohen të parat mm. shkollat edhe kopshet. Ato kopshet të cilat ushqehen, pra mm. edukatoret nëpër kopshe janë një Janë një pasuri them unë shumë e madhe kulturore për sa i përket ushqimit. Sepse mund të mund të vendosin në atë moshë, po. Sepse në atë moshë njeriu fillon krijon bazat e para të kulturës. Duhet duhet ta them tani i di, prej prej vitesh, prej vitesh e vitesh i njoh. ë uh, çfarë është karbohidrati, çfarë është gjitha këto gjëra se më është dashur t'i mësoj. ë uh, mbaj mend që kur kam qenë 17-18 vjeç kam qenë komplet injorant. Domethënë në atë kohë ikja nga Shqipëria dhe unë nuk e kisha idenë më të vogël se çfarë se çfarë do thoshin këto. Me të vërtetë po, kush ishte Bruno? Tani ka shumë shumë informacion, no? informacion, informacioni është shumë më i më i më i hapur, e gjen shumë më kollaj se sa ndoshta para disa vitesh. Po ne nuk e dinim ne kur uh, shpërtheu shpërtheu pija me gaz në Shqipëri. Po. Domethënë le të sponsorojmë ujin për mirëqenien dhe pi sheqer gjithë natën. Ne blinim prindrit se shyqyr se ne s'kemi pas. Ka dhe ka dhe vitamina thoshin se është me portokall. Un kam kam edhe këtë idenë tjetër. Domethënë që jo se njerëzit përpara, për shembull për përpara 100 vitesh apo 150 vitesh nuk i dinte asnjëri mm. formulat se kush janë karbohidratet, kush janë sheqerat. Ne sot flasim, po. flasim sikur dimë një një një gjë shumë të madhe. Mm -hmm. Përpara 150 vitesh nuk i dinim këto. Mm -hmm. Po prap ushqeheshin shumë mirë. Domethënë thjesht ne kemi ë kemi prish kulturën e të ushqyerit që mund mund të ishte ndërtuar prej prej qindra vitesh në çdo lloj popullsie. Mm -hmm. Edhe ne e kemi pas. Ti nëse kthehesh mbrapa në vite nuk gjeje kaq. Jo, patjetër, po po kishte një, domethënë natyralitet i gjësë që që komandonte pra. Kurse sot i, i biem shkurt, po, thjesht nuk kishte para 150 vjetëve s'kishte ushqime të ambalazhuara. Po. Që që mund të rrojnë me me muaj e muaj të tërë në kam parë dhe një thënie shumë të bukur në një dokumentar për punën e ushqimit, ishte që më thuaj i thoshte ai ata dy që merrnin pjesë dokumentar, më thuaj që para 100 apo 200 vjetësh ditëlindjet festoheshin vetëm me gjëra të ëmbla. Mhm. Mm domethënë nuk nuk ekzistonte. Mm -hmm. Domethënë parimi që mm -hmm. koncepti që duhet të kishte vetëm të ëmbla. Sot jemi, është ajo që po të thoja që në një farë mënyre, ta themi në thonjëza ose jo, është një komplot shumë i madh botëror i i industrisë së ushqimit të gatshëm. Pra që po çohet gjithçka drejt sheqerit që të rritet sasia e, mm. e shitjes, të të rriten shitjet. Problemi tjetër që mund të mund të hasim nga kjo është që ë Nëse fëmijët hanë e nuk gatuajnë vetë, a do të dinë fëmijët të gatuajnë një brez më vonë, domethënë a do të dinë ata të Në fakt një pikë që donim të dilnim ishte edhe kjo që nuk është turp të marrësh ushqimin me vete në punë apo në shkollë. Unë personalisht pothuajse çdo ditë e marr me mhm. vete dhe s'ka asgjë të keqe. Edhe ne i kemi inkurajuar të gjithë nxënësit edhe te Shkolla nëntëvjeçare që ishim dje edhe sot, që ta marrin ushqimin me vete, një frutë apo një sanduiç, mm -hmm. është shumë më e thjeshtë dhe shumë më e mirë për ta se sa një Çështja është që ta bësh cool okay. që ta marrin ushqimin me vete. Kalojm tu. Personalisht në 3 javë Uh, kam hyrë në çdo klasë dhe i kam thënë ngrini dorën ju lutem kush ka dëgjuar për Food Revolution ka pas klasa që asnjëri s'kishte dëgjuar, në dy klasa kishin dëgjuar 2-3 vet mm -hmm. dhe e kam nisur ta prezantoj këtë gjë si një lëvizje në të cilën ju duhet të bëheni pjesë, sepse të ushqyerit shëndetshëm është e drejtë, është e drejta juaj, ju nuk i ndjeni, për të kaluar te ajo që the, ju nuk i ndjeni pasojat sot, po në pak vite ju do ta kuptoni se çfarë ndodh me organizmin tuaj dhe është e drejta juaj të zgjidhni se çfarë është e mirë për ju. Dhe duke i, i komunikuar dhe i bërë ata pjesë, kjo është cool, t'i bësh pjesë, domethënë ata nuk nuk ne nuk po bëjmë moral. Mm -hmm. Ne duam që ato të jenë pjesë e jona, pjesë e të gjithëve. Domethënë kjo të jetë një drejtë e të gjithëve. Dhe uh, pasojat që ne shpresojmë të shohim sot ose rezultati, jo pasojat, rezultati me çfarë kam parë dje që më shkruanin gocat se jemi bërë shoqe tani. Mm -hmm. Kjo është sigurisht. Ë uh, po bënin sushi Edhe unë isha shumë e mahnitur nga kjo gjë dhe po e diskutoja edhe me Jonën. Fillojnë direkt me sushi. Fillojnë direkt me sushi dhe kalojnë në nivelin tjetër. Okej, okay, unë di ta bëj diçka mirë, po vi ta sjell këtë që unë di ta bëj shumë mirë. Ma ndihmojmë pak me se ta presim salmonin, ajo është Në fakt edhe dje, unë për mua është hera parë që marr pjesë në Food Revolution dhe u çudita jashtë mase që në një shkollë nëntëvjeçare si Niket Dardani të kishte kaq shumë nxënës Duke filluar nga ata të vegjlit fare, klasa e parë që rrinin dhe shifnin, thoshin, ne po marrim eksperiencë deri tek ata te klasa e 7, 8, 9, që kishin bërë gjëra nga më të ndryshmet, saqë un e kam shumë qejf gatimin, doja t'i merrja edhe recetat, sepse kishin ca që kishin bërë gjëra fantastike. Pra sot tek Sami Frashëri ata do sjellin gjëra që i kanë gatuar vetë në shtëpi, se kjo ka qenë teoria, teoria që ne kemi. Po, po. Secili sjell diçka. Shumë shumë të shkurtër. Po jepi. Conad, revista Shije që do japi certifikata të gjithë nxënësve pjesëmarrës që do t'u njihen edhe nëse dalin jashtë Shqipërisë. Mm -hmm. Uh, dhe Lufrës që do na mundësojnë sot që fëmijët të shijojnë edhe ca gjëra që ne do t'ju do t'ju bëjmë. Këto gjëra të hajn apo? Hajn. Tjetër që po. Mirë. Unë ju falenderoj shumë. Është Shef Sokol Prenga bashkë me Orana Sinanin, të dy nga uh, të njohur edhe prej Masterchef-it. Ëm um, dhe gjithashtu Jona Gjini që i bashkohet uh, Food Revolution Day për herë të parë këtë vit. Po. Jona, një shprehje që dëgjova unë ishte, nëse gjyshi yt nuk do ta njihte, mos e ha. Nëse është diçka që që po themi 100 vjet më parë, T'ia tregoje dikujt që jeton 100 vjet më parë dhe thoshte çfarë është kjo, se unë nuk e kuptoj se çfarë është. Mos e ha. Nëse nuk është si dardhë, si mollë, si pjeshkë, si kumbulla e ku di unë se çfarë, këto gjëra që që natyra i bën, atëherë më mirë. E bukur, e thënë. E diskutë e diskutueshme. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit Girls Like është kënga tani Tinie Tempah Zara Larsson. Nënkresa dhe ajri në dhomën e gjumit janë ideale për përhapjen e baktereve të padëshirueshme MRSA, gripit, fruthit e të tjerë. Kështu kanë bërë me dije shkencëtarët. Shumë nënkresa në spitale kanë pasur disa miliona stafilokokë për milimetër dhe ata mund të shkaktojnë infeksione të rënda te njerëzit me sistem të dobësuar të imunitetit. Por nuk janë të rrezikshëm vetëm nënkresat e spitalit. Ata që përdorim në shtëpi janë njësoj të banuar nga mysafirët e paftuar. Si t'i mirëmbani nënkresat tuaja? Ekspertët rekomandojnë që nënkresat të cilat mund ta përballojnë larjen në makinën e rrobave të lahen çdo tre muaj. Ata që vuajnë nga alergjitë do të duhet të përcaktohen për nënkresa sintetike dhe jo mos larjen e tyre dhe t'u shtosh këllëfëve të nënkresave mbrojtje antialergjike dhe preparate të cilat shpërndahen në sipërfaqen e tij. Shkatërrimi i molave me larje të rregullt të nënkresave në gjashtëdhjetë gradë ose me futjen e nënkresave në frigorifer me ngrirje të thellë për njëzet e katër orë. Lani dy nënkresa në të njëjtën kohë për të vendosur ekuilibër në makinën larëse dhe përdorni sasi të vogla të detergjentit, shplajini dy herë. Kur është ditë e mirë me diell, varini nënkresat jashtë në mënyrë që të thahen dhe ajrosen. Si ta dini nëse një nënkresë është gati për zvendësim? Palosini përgjysmë, vini mbi të një libër të madhësisë së mesme dhe lëshoni këndet. Nëse nënkresa katapulton librin dhe kthehet në formën e mëparshme, do të thotë që ju mund të vazhdoni ta përdorni atë. This is Club FM 100.4. Mirëmëngjesi Hello Ça kemi sot në Saraswatichandra Olta Vdesin ca ringjallen ca të tjerë, ë? Apo jo, jo, kjo s'është ajo. Është e mirë kjo. Vetëm mos i ngatërro gjërat. Mos i ngatërro gjërat, po them. Ë, këtu është një tradhti në fakt, ajo me Jo, jo, jo, nuk është. Ajo tjetër, as kjo? Ai është te Ertugruli. Është Ertugruli. Ah, këtu do lindë një fëmijë sot? Më duket se ka binjakë pra, ajo po, për një është përgatitur. Kjo është surpriza e sotme. Wow. Apo as. Më duket se njëri binjak ishte i dikujt tjetër, tjetri. Dhe tjetri është i dikujt tjetër. Ah, okej, se ajo një dinte. Aha, ah, ajo një dinte pra ja që dolën dy. E mirë. Uf. Uf. Kënga e ditës është fituar nga Roza sot 552 i mbaron numri dhe fiton 5 pica falas nga Pomodoro. Bravo. Bravo. 5 pica falas nga Pomodoro për uh, edhe një herë emrin? Roza. Roza. Bravo Roza. Roza duhet të shkarkojë aplikacionin e Pomodoros në Play Store ose në App Store, varet çfarë telefoni përdor. Mm -hmm. Po aplikacioni shkarkohet menjëherë është falas dhe pastaj e ke menunë e picave gjithmonë me vete. Edhe mund ta porositësh përmes aplikacionit në çdo moment. Edhe bëhet shumë kollaj. Ka dalë lajmi që Shukriu tenton vetëvrasjen. Ah, Nuk e di. Po seriozisht. Po jo pra jo Altin, se jo. është telenovela e radhës. Po më gjithmonë e keni ju. Si është temë te Opinion pikal. Ora mund të ketë qenë duke dalë xhiro andej. Jo se të tjerët e kanë marrë që Për të heqë një mendje. Po ashtu thotë uh, ish-kryebashkiaku, u ka treguar uh, se këto ua ka pohuar oficerëve të policisë pranë në dhomat e paraburgimit. Dhe po ashtu ish-kryebashkiaku u ka treguar atyre se ka qenë pikërisht bashkëshortja e tij që e ka ndaluar. Zonjë grua. Bravo i qoftë. Ajo i ka folur nga bregu. Ajo kështu thotë. Ishte dëgjoj. Mos u mbyt se do të blej një palë të reja, mos bëj kështu. Ishte bashkëshortja ime që më shpëtoi, thotë. Më tha se pavarësisht atyre që kishin ndodhur, ajo më mbështeste. Më sot që thonë gjithë. Ishte ajo më larg se s'di not. Edhe unë dola. Doli me not, bravo. Po mirë, ky pra nuk ka dash të mbytet. Nëse nëse se s'është për t'u tallur. Kështu është, gruaja e mbyt burrin, po gruaja edhe e shpëton atë. Ajo tani, shikoj, ajo grua O Altin, nuk po do të kisha mbytur, do të kisha blerë një palë të re dhe ai do ndihej më mirë. Me solidaritetin ë uh, femëror çan. Po shikoj se solidariteti bëhet kur ia vlen Blendi dhe kur diçka ah, jo. është e mençur, kur diçka nuk është e mençur, unë e përjashtoj veten. Mirë i ri. Gjithmonë është subjektive kjo pjesë. Po pra tani po veprimi i kësaj gruaje ishte një veprim i zgjuar. Ajo një moment shumë shumë delikat në jetën e vet. nuk do të ishte sot mes nesh. Sa shukri ka o Altin dhe ti, një më pak do ishte, po hajde. Ti kishe ngelur Ylli Rakipit në dorë, po. Kjo se të kishte ndodhur vërtet që ta ta kishte ta kishte bërë. Vras mendjen cili televizion do ishte atje i pari për lajmin e fundit. Kjo ngelet e hapur. Po. Nëse. Ëh, uh, kështu që ka mbaruar. Mbaroi edhe kjo javë pak a shumë. Këtu në klubin e mëngjesit është e premte miq të dashur 9.53 kaloi Orgesa Zaimi do vijë mbas nesh Këtu në Club FM ka Music Box Për ditën e sotme 5 këngët më të mira në Australi prezantohen mes gjërash tjera që Orgesa ka gati për programin Informacion nga kinemaja Nga skenat muzikore, koncertet Turnet Ç'të duash ti Plot e plot e plot mm -mm. Kështu Olta, në infitu e së fundit s'kemi Jo, jo, i kemi dhe në gjithë Oke okay. Këtu i japim fund edhe këtij programi Miq të dashur në klubin e mëngjesit Ç'do bëni, ç'do bëni në fundjavë Në dhimbje ah. Unë nuk kam ndonjë plan. As unë për momentin. Një fundjavë familjare, shpresoj. Të qetë, siç e shpresoj edhe për juve. Faleminderit. Faleminderit. Grazie. Edhe shplodhëse. Se se. Po. Kështu që ti Jeri ke vendosur do pish sot, e di jo, që do jo. bësh tapë. Unë do pikturoj. Po, Kjo është e sigurt. Do ah. do dehem duke pikturuar. S'e kapa pjesën këturoj. Ah. Dgjoj. Do pi. A ti nga do pi këturoj Po kujdes po Me pi këtura Po e mos të thanë do pi tha E more provimin Po po Dole me rezultate të larta Po U gëzova Lori faleminderit për lajmin e mirë Ça flet po? Çfarë note kishte marrë Jeri? Nuk është me naut. Më duket se do dalin të dy këta. Është B dysh, është B dysh, B dysh. Ka marrë B dysh. Sa ka qenë testi i anglishtes, po?